Jimat punya cerita dengan judul Weton Dino. aku ing salah sijining omah ing desa Sumbragung. Lagi jejagongan wong loro katone saka njaba. Man, apa bener kowe arep duwe gawe ngrabekke genduk jaimah sasi ngarep kuwi to? Lan kabare kowe ya wis nemtokke dina pasarane Selasa Kliwon. Pitakone Pak Dikromo marang Paiman. Paiman rodok ngingset lunggui ing bangku jati gedi ing tritisan omah. Sore iku bar ngasar. Dheweke ketamon pak dini naliko lagi ngasu ngelok boyoke. Kroso rodok kakulan ngelanjer sakwisi setengah dinonan maculi tegalan sisih kulon ngomai. Nggih, sire sing ngaten dek. Awit nurut petungan primbone Mbah Resa minggu kepengker, pasaran Selasa Kliwon iku dina sing cocok kangge ngijabke jaimah. Piyambake lair setu Kliwon neptune 9 tambah 8 wonten 17 dawah lungguh di tegese kelungguhan derajat. Mangkene saged kajen keringan dene siyatimin calone niku kelairane lak Selasa legi to, Dik. Neptune 3 tambah 5 wonten 8. Dawa pitungan dunya tegese bisa kuat sugih bandane la yen sloso kliwon niku pitung dina kelairane calon nganten digabung entuk dina lan pasarane neptune telu tambah 8 wonten 11 Dawah Sri tegese rejeki subur, uripe cah loro niku bakal makmur ngoten lho, Dik. Ya pancen bener. yen petungane Mbah Reso mesti jos wong nyatane dhewe iku kanggo jujukan paran pitakon warga ning apa ya mbah ora ngandani bab wewaler ing desa iki to tegese wawaler saka yang brojo mesti danyange desa danyange desa kene marang kowe to man oh maksudnya wawaler sing pun mlaku turun temurun teng desa niki to di Nggih jelas gamblang lah. Yen dinten Selasa kliwon niku dina malati. Dina pasaran niku warga desa ngriki lan mboten entuk duwe gawe to, lelungan apa malih mantu. Lah, wewaler saking sing mbau reksa umbul sendang punden niku, tak ngoten to, Dik? Niku jane mung gugon Tuhan lho, Dik. Wewaler utawi larangan niku pun kuno. Pun boten jamané melih. ketinggalan jaman di ketinggalan jaman lan ilmu niku zamane wis seperempong lah kula ampun nate mondok teng pesantren ganti ping telu lho ayo penemu Engkang kados ngaten niku malah klebu larangan agama niku musyrik hukumane saking Gusti Allah jan abot tenan lho ngene lho man yo bener kandamu bener kandamu yen kabeh dina lan pasaran kuwi apik ning yen ana sing luwih apik saka sing paling apik lan bisa nyingkiri dina sangar kuwi rak ya luwih prayoga to contone wis akeh kedadian-kedadian sing ora tinemu nalar mati tanpa lara sakusin duwe gawe ing dina pasaran kuwi kacilakan lan malah ana sing ilang ora genah alang ujuri nganti seprene kaya to kae jenate ngatmo, jenate wagino padha mati dadak. Mbah Tugiman biyen lan Mbah Ngasiran ya ilang tanpa kabar nganti seprene. Lah iki durung suwe ponirin anake Sutar ndleminge dan turut dalan. Kuwi kabeh yen ora salah ya mergo wani nerak pepacuh mau. lan wis kukuh tetep milih dina pasaran Selasa Kliwon. Orang gubris pitutur panglinge tonggo lan kanca. Deweke kepingin buktekake yen gugon Tuhan sing aneh-aneh bangsane punden pendayangan lan liyane ora bakal tumowo ing awake. saka tanggal caing gawe terop kursi lan kabeh uborampe rampe wong duwe gawe wis diberesi klebu nyilih hiburan elektron saka radio istana bujonegoro uga campur sarine ki banu asmara sing wis kondang kuwi Dheweke kepingin duwe gawe mantu geden, mulo son sisteme uga saka radio istana. Dagelan cucuk lampah MC manten uga kiban wasmoro lan kanca radio istana. Dekne sutik kalah karo keluarga besan juragan bako saka arah parengan tuban. Ndok jaimah, Mbok bapakmu kuwi dilengke sepisan maneh, Nduk. Tinimbang mengko gelo tembe mburine. Keporo malah bisa gawe rekoso lan cilaka marang awake lho. Tundane uga keluarga. pangandikane priyayi sepuh sing rambut bringos lan jenggote putih memplak menganggu busana kejawen marang jaiman wektu kuwi lagiai bali saka ngukur klambi manten ing omahe perias manten e kaget awit ora mangerteni sangkan paraning priyayi sepuh iku. Ngerti-ngerti wis njejari lakune. Mbok menawa kegawa wektu sing wis cedhak dina kawi, mlaku lan ngalamun ing dalan, dasare mlaku ijen tanpa rawang. Jaimah arep jawab lan rangake nanging paraga sepuh sing njejari mau jebul wis ora ana, ilang tanpa lacak. surup tumiyup alon rasane adem ngreges. Adem, adem ngreges. Jamilah hmm. merinding. Ditoke sajake kaya ngadek rambuté. Awit suasana dalan kampung kuwi sing biasane rame, wektu kuwi sepi mampring. Ditoke mengkorok rasa kandel. Nolah-noleh banjur enggal ngelak lakune. kepara melayu gendring. liyane saya cepet maju. Awan kuwi bakal diadani siraman kanggo calon temanten putri. Panitia, Rias lan panata cara Ki Banu Asmara wis siaga ing kali. Dino semen wagi kahanane langit padang, wancine wayah ketiga. Nanging nalika arep kawiwitan laksitara, pasang bleket tepi lan siraman. acara pambuka urutaning pawiwahan langiting dilalah wiwit mendung mendung kandel rantak-rantak saka kulon mayungi tlatah desa kono dadi surem ngendhane gending-gending wiwit diputer saka pita swara ngiringi pranata cara kibanu asmara bukane acara pasang bleketepe tepe minangka tandha yen paeman arep duwe gawe mantu nganti pasang tuwan ora ana alangan lagi nalika nyampur banyu kanggo silaman sing dijupukake campuran saka pitung sumber antarane saka sumber umbul sendang punden brajo musti Beledek jumeder ing langit peteng gawe kagete para tamu undangan sing ngestreni. Eng pangiro udan deres bakal ngrujuk desa kono. Gluduk lan bledhek saut-sautan. Paiman lan sesepuh-sesepuh padha nremimil maca donga karahayon, klebu donga mindah udan. Siraman rampung ora ana sambikala. bakal disambung acara lamaran lan midodareni mengko sak rampunge magrib penganten lanang lan besan saka desa parengan wis mesanggrah ing omahe Pak Dikromo. Watoro pitung surup saka pamangku gati. Sesepuh putrian tamu padha bali rencanane mengko bengi nekani meneh acara lamaran midodareni. Miras pantes ndelengi calon temantene lanang lan calon temanten putri sing disengker. Ing laksita coro, selan tilik nitik keluarga besan. Meligi sesepuh lan ibu besan nili calon penganten putri, ing sak kamar sengkeran. Kabeh podongungun cahyone jai masing anelahi. Ayu mencorong pindo widodari, gawi bombong lan senenge keluarga besan. Klesik-klesik kabari kita kan ing panggonane yatimin. dheweke rumangsa mongkok dene pilihane bakal dadi kembang lambi warga desane sak pungkure para ibu besan lan sesepuh mungkur saka kamari jaimah kaget nalika nyumurpi ing kasuri Dilunggui paraga sing nemoni dheweke kepungkur ora rasa wedi ora ana nanging ditatak-tatakake senajan ana wedine nalika paraga kuwi ngendika alus Ndok, eyang jangkung gawemu. nanging pancen wis pestine lelakon yen bapakmu wis milih dalane Hanjur plas paraga sepuh kuwi ngilang arep bengok nanging tutuk kaya kekunci saka kaget lan wedine mah semaput ora ana sing merui nganti eling dhewe lenger-lenger mripate mbrebes mili dina ing gawe tamune gilir gumanti gembira kalipur hiburan campur sarindang dut saka grup radio istana pimpinane Kiban Wasmoro. Penyanyine seksi lan ayu-ayu, musike rancak ngajak irama goyang pinggul. Awan kuwi desa kono regeng, kahanane terang tanpa ana megolan angine sumilir isis. Acara temu penganten nganti purno ora ana alangan wigati. Mahanani ya kuwi rasa grengseng bombong atine woro desa kono. Pengira yen bakal ana gangguan saka yang gojo mesti nyatane ora mamujud. Mamujud. iwanci sepasaran pengantin utawa ngunduh mantu umyek warga sing ganti arep ngeterake manten menyang parengan paeman wis nyarter wulung bis ukuran telung prapat durung kepitung mini bisik Dheweke rumangsa dadi petani sukses lan iki bakal dituduhake marang marga kampunge pisaning kono. Mula sisan dene digawe ropian-ropian. Kabeh wis samakta kari budal. Nalika paiman arep mlebu mobil keluargane, dadak kaya ana sing nyandhet. Dheweke omong dhewe sing ora genah karepe, kaya wong lilung. ngomel lan mlayu mrana mrene gawe bingunge sing padha arep dalan mah Yatimin lan Mbok Jainab Beleng ana paraga sepuh wisana kejawen kuwi ngadeg sedhakep ing prapatan mencereng mandeng tajem marang sapari polai paiman ing burine luwih saka paraga 10 gagah gedhe dhuwur mligo salira padha nggawa cemeti praupane serem kaya algojo tumindake paiman saya dadi lali purwa duksina nyopoti kabeh sandhangane lan dibuangi Yunani arai arahe paraga sepuh ing prapatan dicegat dening para algojo kuwi disebeti cemeti njerit ngaduh kelaran mlayu ngarah menyang umbul sendang keramat ing pojok desa pengiring temanten dadi gegeran sebagian sing nom mlayu nututi arahe paiman paiman bengok-bengok sambat kelaran ing pandengane para linuwih kasat mata paiman dipecuti supaya enggal mlebu wewangunan tembok dhuwur kaya benteng. Ing jeron bendengan kuwi ana bangunan gedhe mobyor kaya kraton. Kuwi panggonane Eyang Brajo Musti cikal bakal desa sing wis muksa saandhani. Miturut pandeleng wantah kraton kuwi wujud kuwi trembesi tuwa gedhe ngrembuyung ing umbul sendang ing sak cedhake sendang merga mlayune ketantingan paiman tiba kurungkep kesandung watu bisa dipikut lan dicekeli dening sawetara warga sing kasil nututi nanging paiman berot lan kerot tenagane ngluwi wong sepuluh sing padha ngujar klebu yatime ora kuwagang padha kontal dikipatake paiman terus mlayu am ambyur sendang ambles kelem. Sawetara warga enggal cucul sandangan nututi ambyur goleki rogone sing kelem. Sendang sing ora pati jeru lan uga bening nganti katon dasare kuwi diselupi lan diubres pojok-pojok. Kabeh doyok upaya dicoba klebu nyroyo wong pinter utawa paranormal ing laladan kono. Nanging paiman ora bisa ditemokake. Ilang kaya diuntal bumi. Kabar sungkawa lan kacilakan iku dikabarake menyang keluarga besan ing Parengan. Otak atik panemune sesepuh ibu-ibu sing padha nitik manten kepungkur ditintingi. Ana dudutan yen ilange paiman iku nyolowati banget. Ing wektu iku uga keluarga besan nyusuli menyang parengan karo ngirit paranormal kesuwur saka desa ing wilayah Tambak Rejo. Yo kuwi Bajo Jimat Radio Istana. Sak tekani sendang wektu iku wis ngliwati wanci surup, remeng-remeng kahanan ing kono. Idem kegubel swasana mistis, Sawetara sesepuh desa klebu lurah lan Pak Dikromo nyoba nayuh tuguraning kumbul sendang kuwi. Ngancik tabu 10 wit trembesi kuwi kaya digoyang angin lesus kemerubuk gawe miris. Ora suwe ing kono wis ngadeg merbawani paraga sepuh Gusana Kejawen. Dirit sawetara algojo mbawa cemeti. Hmm. Ana apa jeneng sira kabeh kumpul ing ngareping talungguanku? Para normal soko Tambak Rejo Mbah Jo kuwi mingset lungguhe kepara maju. Ditepungake aku Mbah Jo jimat. Yo waleh ae aku arep nanjiake. Apa paiman keblasuk ing papan palungganmu? yen pancen bener lan sliramu dangan penggalih supaya bisa kok balik meneh ing alami Keporo nyoto yen bedes paiman kuwi sengaja tak jupuk. Mergo lancangku malungkung ngremehake aku. Dheweke kudu nebus dosa dadi gedipalku. Nanging nrawang saka mata batinku kisana isih ana sambung peguron keturunan duk semono. Aku ngabulake penjalukanmu. Nanging aku ora bakal balekake utuh mung raga sing tak balekake. Pikiran lan jiwane tak tahani ing kene nganti tekan puput pestine iki minangka pepenget marang putra wayah supaya ngajeni supaya ngajeni marang leluhure ora sumangkian ranyak diajakan nyak-nyakan sakarepe dhewe aku bakal tumindak kaya kuwi yen to isih ana warga sing lancang kumawani nerak kowalirku. priye silamu sarujo ke sana Perjanjian wigati wis disarujuki. Mbah Jo sesepuh kono lan sesepuh desa liyane sanggup jaga budaya. Utamane merga desa ing kono ya kuwi Umbul Brajamusti. Kasunyatan ora suwi regane paeman jedul kemampul kaya wong turu. Wangi kuwi uga paeman dirukti digawa Bali. Dipriksa teliti dening dokter saka ya kuwi Tuban asilin pabrik San Paiman kudu akeh ngasu lan ora kena krungu bab sing gawe kaget bisa ganggu ketenangan kiwone. Nanging senajan wis sarwa dihati-hati jenenge urip ing bebrayan aku mesti akeh masalah lan tredah. Karono kaget krungu tanggane rame padudon, Paiman kambuh keganggu pikirane. Usono kumat ngeleng-lenge bengok bengok tumindak nyasar sing gawe kisruh ing lingkunane pertimbangane keluargolan warga dheweke kudu dirawat niki mula banjur dikirim menyang rumah sakit jiwa ing Surabaya dirawat sawetara dina ing kono bisa mari nanging yen keganggu maneh ing lingkungan omah banjur kumat mula wali diobatake mondo opname bisa mari hali kumat maneh nganti keluargane keselan pasrah saiki paiman dadi kaya wong pintu turut-turut dalan gedhe iki minangka kanggo pengeling-eling penginget kanggo kita aja sok kumawani marang punden sesepuh lan leluhur kita bersama tim jimat